Bon, allez, dai dai, le quatrième, mon pupitre, je suis pressé. Euh, euh, ok. Aïe D-A-I D-A-I final call voici, me voilà, et là, ta tête se voit, la tête là, pas là, tu m'y les voilà quand tu vis que je n'ai pas là. Point final, jamais tu me diras, ça me saoule, car on décapite le beat comme des bourreaux sont cagoule. Dans la rythmique, je mets toute ma capacité physique, ma lyrique, ma pratique, mon poids, tout est véridique. Non. Je suis pas celui qui ne mérite pas la place et occupe le parking que t'as kiffé, je sais, annule ton planning. Casting, ring, des couches palhaço, des couches king, des couches carcouches, des couches tchatsa, ça couches zing. Daš chez veš in aquarium, me pirana, Mes Scarface, ne Tony Montana, ti Chitana, rumo, kurbona Kasa për kurbona Në rap gjelat pa pik maske për MC kurbona Gatëmija vartë si shnoshën e stalon shpizin e qetë Lapirin të kurim për po dalin të më qetë Ku zotin lin tatami, ju thejnë bez si tsunami Nëse gjen ma fshkirë së nangë, ku të shpejt e qami Po veç ka e lot vetën, ty e ly perfekcionin Hip hopin e kemi smundje, e vler infekcionin Në ngrisim tonin, kapitulli i dy të angrit presionin Për qefit në zamër, është ti me kesh mikrofonin E ti po po gërdin, si